Die kleinen Notensäle rappen arrogant, spucken große Töne, doch verstecken sich im Schrank. Ey, eure ganze Schlampen fressen aus der Hand. Geh und kauf dir tausend Rosen, doch sie schmecken nach meinem Schwanz. Mein alter Fernseher liegt schon draußen auf dem Müll, weil ich hab jetzt so viel Geld und kann mir kaufen, was ich will. Keine neuen Freunde, als wir brauchen nicht zu chillen. Bitte halt mal deine Schnauze und komm raus aus deinem Film. Sie fangen an zu hassen, weil sie langsam verbittern. Ist auf den Schieb der Welle, irgendwann seid ihr nüchtern. Drei Tage Zelle und sie fangen an zu zwitschern. Fangen an zu zittern, weil sie Angst haben von Richter. Währenddessen lieg ich nackt in meinem Garten und rauche Die Bullen schieben was, aber die Straße hat mich lieb. Party auf Ibiza, danach schlaf ich in Paris. die Sonne scheint, ein neuer Tag im Paradies. Übern Kiez, ganzer Joint, voll mit Weed. Millionär, Millionär, Millionär. Und wir wollen, dass du siehst, so viel Gold und Platin. Millionär, Millionär, Millionär ihr mal probiert, aber sind nicht talentiert, ne? Und fliegen hoch, weil ihr Rücken motiviert. Sie sagen laut, ich mache einen Clip vor deiner Tür, aber trauen sich nicht ins Twitter, weil sie wissen, was passiert. Wer hackt mit Fotzen wie Tampons? Und wer lässt es trotzdem davon kommen? Bier! weil ich bald Millionär bin. Ich hab einen Namen und den halte ich in Ehren. GZ, Z, der Scheiß ist real. Hab für kleine Hurensöhne eine Bleispritze da. Sie reden so viel, doch es zeichnet sich ab. Von den Gangster-Rappern ist das meiste nicht wahr. Komm, wir wackeln immer. Komm, wir fahren übern Kiez. Uh. So und sag mir, was du siehst. Die Sonne scheint, ein neuer Tag im Paradies übern Kiez, ganzer Joint, voll mit Weed, Millionär, Millionär, Millionär. Und wir wollen, dass du siehst, so viel Gold, und Platin, Millionär, Millionär, Millionär. Na, na.